Book 2 14 چترنايست چترنايست سي цветовете цветовете хао снегът е бял снегът е бял พระอาทิตย์สีเหลือง Сонцето е жълто. Слънцето е жълто. ส้มสีส้ม Портокалът е оранжев. Портокалът е оранжев. เชอรี่สีแดง Черешата е червена. Черешата е червена. ท้องฟ้าสีฟ้า Небето е синьо. Небето е синьо. Я си หญ้าสีเขียว Тревата е зелена. Тревата е зелена. Дин си ดินสีน้ำตาล Пръста е кафява. Пръста е кафява. Мек си тау. Облакът е сив. Облакът е сив. рот си дам. Автомобилните гуми са черни. Автомобилните гуми са черни. арай. Си хао. Какъв цвят е снегът? Бял. Какъв цвят е снегът? бял พระอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลือง Какъв цвят е слънцето? Жълт. Какъв цвят е слънцето? Жълт. Сом ми си арай. Си сом. Какъв цвят е портокалът? Оранжев. Какъв цвят е портокалът? Оранжев. เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง Какъв цвят е черешата? Червен. Какъв цвят е черешата? Червен. ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า Какъв цвят е небето? Син. Какъв цвят е небето? Син. Я ми си หญ้ามีสีอะไร สีเขียว Какъв цвят е тревата? Зелен. Какъв цвят е тревата? Зелен. ดินมีสีอะไรสีน้ำตาล Какъв цвят е пръста? Кафяв. Какъв цвят е пръста? Кафяв. เมฆมีสีอะไรสีเทา какъв цвят е облакът? Сив. Какъв цвят е облакът? Сив. си Си дам. Какъв цвят са гумите? Черен. Какъв цвят са гумите? Черен.